Tres en el carro, mi Leti, soy tu toreto. La neta, te gusta como te lo meto. Quiero darte duro, darte duro, duro, duro, duro. Quiero darte duro, darte duro, duro, duro, duro. Dale, dale duro y ese booty, ese booty. haciendo calor, guachita. ¿Por qué no nos vamos a la playita? Ahorita te este paso la lengüita, hasta que terminemos ahorita. Diga que no, vámonos, tú y yo, a fuego. Sétate, mami, suéltate, dale, llama a tu amiga pa' que te tres. Eso de la que fue que la pedí, eso de las cuatro como un blindado me la Tú no sabes cuánto te deseo. Como para los tiempos antes, mami, vamos a darle este perreo. Pégate, bebé, si patameo, que empezamos el fumeteo. Y ya mismo vamos el bella, bella, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo, queo, bellaqueo, queo, bellaqueo, queo, bellaqueo, fumeteo, bellaqueo, fumeteo. Mami, que tú no quieres conmigo, eso sí que no te lo creo. Que tú estás bella, que te lo creo. Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate noche mi columpio. Para adelante y para la noche La combinación perfecta. DJ Cuba.